Tim Cimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh M. Rizal di Cepu dengan judul Misteri Siluman Kuyang. kedadian kita alami tahun rongewu papat. iku aku isih merantau ing Kalimantan, mergawe ana penambangan batu bara daerah Kalimantan Selatan sak pinggiring Banjarmasin. Aku kerja wis ana telung tahun, nanging kawit biyen aku kerja ana ing tengah alas, lan saben aku ana ing mes. Lagi rong wulan iki aku dipindah awar kerja Pak Lekku. isih sak PT. Turune aku uga melu Pak Lik. Amarga jarak tempat kerja nganti tekan omahe Pak Lik mung sak jam yen numpak kendaraan. Anake Pak Lik siji umur limang tahun, nanging bulik tapi saiki meteng meneh. Saben kerja aku bareng Pak Lik. Nanging iki yen bareng sip. Tapi yen ora bareng ya budal dewi dewe Jemuah esuk iku sak cedhake omah kontrakane Pak Lik ana kedadian aneh. sing jarak omai satu meter sokok umah kontraanku, bayi sing dikandung ilang. kampung sing podo ndeleng lan nyatakake kabar iku. Jebule pancen bener. Kedadian aneh iku dialami Mbak Lina nalika tengah wengi. Mbak Lina ngipi nglairake ditulungi wong wadon tuwa. Nanging nalika Mbak Lina tangi wis kempes, jabang bayi ing jero kandungan ilang. esuk nalika diperiksake bidan bidane uga ora ngerti jare bidan kasus sing kaya dialami Mbak Tina ora mung pisan pindho nanging bola bali Mbak Lina lan keluargane sedih lan mung nangis wae usaha keluargane Mbak Tina ora mung ing medis wae nanging uga ing wong pinter jarene wong pinter bayi sing dikandung Mbak Lina digawa kuyang ora mung wong pinter wae sing ngomong ngono nanging wong-wong kampung uga ngira bayi sing dikandung Mbak Lina digawa kuyang banjur dinggo tumbal mulane aku ora percaya marang bangsa lelembut yen durung ana buktine nanging yen dipikir-pikir pancen aneh medis wae uga ora ngerti ilangi jabang bayi sing dikandung Mbak Lina padahal umure bayi sing dikandung Mbak Lina wis 8 wulan bulik tatik wedi amarga ngerti kedadian niku amarga bulik tatik wis meteng 6 besok bulik tapi nyeluk dukun pijet urut uga wong kampung kono sing jenenge Mbah Sari asli saka Pacitan Jawa Timur ing Kalimantan kene wis ana 15 taun kliwat amarga ngetutake bojone mergawe ana ing Kalimantan akeh pengalaman sing diceritake Mbah Sari marang bulik termasuk masalah kuyang Jari ini Mbah Sari Bien tau ngertiku yang naliko Mbah Sari nulungi wong sing lagi ngelairake Sing wujute kucing nanging sirai manungso kucing sing wujude kaya ngono iku mlebu ana kamar sing arep dinggo nglairake. Saknalika iku Mbah Sari banjur njupuk sapu sada kanggo ngurak kuyang sing wujude nggegirisi iku. Jari Mbah Sari kuyang bisa membo apa wae. Kadang kala bisa membo manuk beluk. Tati banjur diwarai Mbah Sari carane supaya ora diganggu kuyang. Welinge Mbah Sari, yen ana wong wadon ngloroi utawa demek wetenge bulik Tati aja diwelehi. Luwih becik ditinggal wae. Nanging umpama wetenge bulik tapi didemek utawa dilus-lus karo wong wadon sing ora dikenal sing alasane wis pirang ulan kandungane bulik tapi dikongkon Mbah Sari uga bales demek utawa ngelus-lus wetenge wong wadon iku. <laughs> bare dipijeti aku Pak bulek Bulik lan Mbah Sari takon asal usule kuyang jawab Mbah Sari kuyang iku salah sawijine ilmu kanggo nglanggengake urip carane iku wong sing duweni ilmu kudu saben ulan golek tumbal bayi sing isih ana ing jero weteng nalika tengah wengi wong wadon sing duweni ilmu arep marani mangsane banjur rogone wong wadon iku ditinggal ana ing omah banjur sirae melu mabur marani calon korbane kuwi pakliku banjur takon korbane iku sapa wae mbah apa mung bayi utawa wong gedhe terus tondo-tondone yen kuyang arep teko piye mbah Jawab Mbah Sari. Sing digoleki kuyang yaiku janin utawa bayi ing jero kandungan nganti bayi sak sadurunge umur sepasar. Tondo-tondone yen kuyang arep teko yaiku ing dhuwur genteng bakal ana swara aneh utawa swara-swara bledos. Welingku, kowe kabeh iki kudu waspada. Cawisana ana ing kamar kene sapu sada. Nanging sing luwih penting donga karo Gusti Kang Maha Kuwasa. Mbah Sari banjur pamit pamitan mulih uh, uh, uh, uh. saben bengi bulik tatik wedi lan kuatir terus untung wae Pak Lik jarang sip wengi yen kerja Saulan sakwise kedadian iku rebu awan nalika aku karo Pak Lik kerja bulik ditekani wong wadon tuwa sing kalungan selendang moro lan nawakake kerajinan utawa anyaman sokorotan Kawite bulik ora ngira apa nanging nalika wong wadon tuwa iku meksa arep mlebu mah sadar iling pesen tak taklik ora oleh nampa tamu sapa wae sing ora dikenal. Jare bulik wong wadon iku ngomong, "Mbak, Mbak, ini murah, Mbak. Ini kerajinan bagus dari Kalimantan. Kalau nggak percaya silakan di dalam rumah dilihat saja." Maaf ya, Bu. Saya sudah punya kerajinan seperti ini. Ya udah, kalau udah punya, Mbak. Eh, Mbaknya udah hamil berapa bulan? Maaf ya, Bu. Saya ada keperluan. Bule banjur mlebu omah, terus nutup lawang. Wong wadon tuwa iku mung mandeng wae. Nalika aku karo Pak Lik mulih kerja, bule banjur cerita kabeh amarga bulik wedilan kuatir banget. Aku karo Pak Lik bengiku sepakat yen arep melek. Kebeneran kemis isuk padha prai kerja. Suwengi aku karo Pak Lik melek lan ora ana kedadian apa-apa. Uh, Lo kemesawan aku lembur, turu nanging malam jemak liwon. Wengi iku hawane beda banget. Kuwi mapan turu mergo ngantuk. Suara asu lan suara aneh-aneh nambahi gawe merinding awakku. jiwai turu lipan aku krung suara glodak lan suara kretek-kretek ing dhuwur gendeng Aneh jenenge ora ana sing pecah ing jero ati batinku swara iku mau nyotok utawa ngimpi amarga ora ngerti mripat rasane ngantuk ora bisa turu ora suwe aku krungu bolek jerit-jerit metu kamar kamare bulik lan taklik bukaan taklik nyekel sapu ngebyoki demit sing mlebu kamar nalika aku cedak ing lawang kamare bulik aku kaget banget amarga saka jero kamar ana silah sing rambuté ruwe-ruwe mabur metu nganti arep nabrak aku nalika iku aku wedi banget wujude raine kriput matane sipit duwe siung lan gulune lewer, usus lan jeroane manungsa apa-apa amarga temenggengeng sumlende ana ing tembok ngerti wewujudan gegilan lan gegirisi sirah iku mabur metu lan diuber-uber paklik kanggo sapu sada bengi iku aku karo paklik melek lan nganti suk kuatir yen demit iku teko meneh taklik sakwise kedadian iku banjur nyeluk simbah saka Jawa amarga simbah yo klebu wong pinter nganti bulik nglairake simbah terus nunggoni amarga jari simbah siluman iku isih ngudak lan ora gelem nyerah patang wulan sakwise kedadian iku bulik lairake lan slamet ora ana apa-apa. Taun 2006 aku mulih ing Cepu amarga ing Cepu ana gawean. Kedadian iki tak alami nalika aku isih kerja ing Kalimantan ing daerah Sungai Dalam sing isih kalebu provinsi Kalimantan Selatan. Cerita saka Akem Rizal ing Cepu bersama tim Cimapro.